turagura hino baramuze inshuti bagenzi bakunze ibiganiro uburundi buraririmba ikiganiro kitakunze kuvuga ku byerekeye iby'umuririmbyi ariko arakora ibyo yakoze canke arota akora oya namba ni ikiganiro duhereza akaryo abaririmbyi bakaza kuducira um, agace bakaza kutuganiriza eh, cyane cyane ku byo bashoboye gusumba ibindi kugira ngo abaririmbyi babone akarorero n'abakunzi b'umuziki bamenye ibitari bike muri rero mu ndwi zahera zibiri twaraganiriye n'umutama w'igicocoro bita ngema akaba ari umuririmbyi yatangiye kuririmba imyaka mirongo itanu uburundi butarikukira mirongo itandatu na mirongo irindwi akaba yaraciye bigacika hama akatuganira ku byerekeye urabyibuka imigwi yari ihari iyo yagiyemo niyo abandi barimo akavuga amazina y'abari bari muri iyo migwi kugira ngo natwe aducire agace tumenye icyo dukuyemo kino kiganiro cy'uno munsi rero araza kugaruka waza kumera nk'uwivuga kuko icyo gihe ntitwarose uburyo n'umwanya wo kuvuga ibyiwe nabyo uno munsi araza kutuganira ku bintu bitandukanye ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri rusange iterambere ry'umuziki wiwe haba mu Burundi ka n'igihe agenda muri Kenya be ni Tanzania ni mu gihe agarutse muri mirongo irindwi n'icyenda n'ibindi byinshi menshi akatubwira ku byerekeye ubuzima aho mutama ngema ubona yuko ari umutama akuze mugabo afise ingufu nyinshi twaramubajije eh, agasabika akoresha kugira ngo agume ari umusore agume akomeye aratubwira byinshi atibagiye n'ibyo byo gukunda umuziki ko nabyo nyine bituma umuntu mirongo irindwi mirongo umunani eka n'ejo bundi mirongo icyenda akaba mwarabonye neza yuko aho twokaganire ku bindi mwanya waciye utubana muto hanyuma tugaca tugira tugira duti reka reka azagaruke azeje kutuganira kuri wakaba rero umushinga umushingana y'abenshi bazi ku izina rya ngema mbwa izina ry'iwe ry'ikirundi akaba yitwa sindakira leonidas ego turasubiye muri studio za hadisanganiro murakoze cyane tukanagushimira yuko uh, utataye isango ati warabyemeye urabishyitse murakoze cyane ego uh, ababyibuka barumvise ibitandukanye aho ngema ativuze we akavuga abandi amazina menshi imigwi myinshi uh, twarabumvise abantu benshi bagumye eh, batubaza ibibazo byinshi bakavuga bati ngema arakwiye kwicara hasi akandika igitabo eh, ku byo yadushikirije <laughs> bisigura ko ibyo yari aravuga abantu byaba n'abasoseye ego ngema eh, ikibazo cya mbere ubu tugira tuvuge ku byerekeye wenyine ego ngema yavutse ryari hehe tubwira umuhungu wande gutyo murakoze cyane jewe ndi umuhungu wa filipo barankangisha n'amawe yeye veronike nkaba navutse eh, mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine z'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na kane kubereshi bereshi mugabo hariya hopital prince regent charles mhm. niho navukiye ati kubereshi kubereshi bereshi ni bereshi yari vedire ni quartier belge quartier belge byari bigwati ababirigi bari batanguye eh, kuzana ngaha mu Burundi bishashe cyatanguye ni quartier belge mugabo cyari cyari kigwiriyemo eh, abakongomani cyane hanyuma na buyenzi yego mm. ubu aho kwaritiye berije hitwa guto ubu hitwa mu bwiza mm. <laughs> dusigurire mbega muri icyo gihe amakaritiye aramaze kuboneka yari ayahe amakaritiye urumva nk'ijya jabe hitwa kwa kaburiyasi mm-hmm. kaburiyasi n'umuzungu yari hariya yitwa kavadiyasi hanyuma urazi mu kirundi baca bahindura kwa kaburiyasi iriya nyakabiga yitwa fo davanse fo d'avance ni wumva batanga avance kugira ngo baronke hajya ahantu hanyuma kinama yitwa fobur kinama yitwa fobur hanyuma hariya mu ngagara hitwa ofisi muri icyo gihe hanyuma nibuka yuko ijya kirinike Prince Louis Rwagasore yari Hopital Blan mhm. ego hanyuma hajya bita kamuha hitwa Cambodwe hanyuma iyo mutakura bavuga mutakura ari hariya kuri Stade Prince Louis Rwagasore niho hitwa kumutakura kandi hari aeroporo y'intuze ya belge parakomando belge ego hanyuma prince reja ntitwigeze tuyumva mbo prince reja yagumye n'iriya nyine mu buyenzi vraiment prince reja eh, mucarabuni bwari bwabeho oya oya oya mbo yari quartier eh, asiatique ah, quartier asiatique bije vuba mm -hmm. kuko buriya bijya bigwati byo mu buyenzi no mu bwiza bijya n'abantu baje bitwa abantu b'abarambi eh, baje babazizi niwashaka abarambi babazi nanjye ndimo hanyuma baje bava hariye burambi nyene baca baza mu nkengera hariya muri za Kinindo Kabondo hariya mizevi vy'amiyembe yose y'amiyembe mubona ni imyembe y'amafamiye y'abantu bari hanyuma ababirigi babonye yuko eh, nkumbure bitashemeye bitameze neza batezwa kugira ibigwati baca batangura ibigwati vya mbere ari byo bijya bya buyenzi na ntuze hariya mu cyarabu hari shamba yego ngiyo rero nge baratubwiye ibyo yibuka ari umwana mutoya ego turi ko turaganira mu kiganiro cy'indirimbo ngema ibyo kuririmba byahereye hehe iby'umuziki yabyumvise ryari hari sekuru sekuru yavuze umuziki bimeze gute murakoze dawe uyu ndababwiye filipo barankangisha yavuze ikembe eh, ikembe amakembe ya kera urabona niyo saba abageni niyo bakoresha mu maradiyo ntihari bwaze muri za igihumbi kimwe n'amajana icyenda na za mirongo itatu nta maradiyo ari bwaze urumva bafise ubugeni cyangwa izindi manza zose baca bakoresha ibikoresho kavukire dawe rero yavuza ikembe jewe rero nuba mfise uturaso tuva mu muri iryo kembe aricyo gituma jewe mvuza gitari egome umunsi wa mbere ufata gitari haryara umunsi wa mbere mfata gitari hari mu gihumbi kimwe n’amajyana icyenda na mirongo itandatu na gatanu mhm. yego umwenda yakwigishije iryo gitari jewe jenyine nafashe idebe umugereni bayita umugereni ngaca nshirako akantu kakabaho ngaca mfata tujya tundu barobesha tujya tunduzeye Eh, eh, tujya tujya bashyira ku igera tutugozi ngashyira ya naririmba neza ko nasenga kuri eglise saint michel ndirimba uturimbo tw'imana neza njashimwa n'umuntu w'umufurera hajya ah, yabonye yuko mfise tara mugabo ndafise igikoresho kimeze neza acanyemerera yuko azoba agikonje niyagaruka azozanzaniye gitari hanyuma n'intuzeye na note n'igitabo cyo kwiga amanota mhm. niho natanguriye ndi umwana mutoyi cyane mu mirongo itandatu na gatanu ndaduga buke buke itandatu na gatandatu itandatu n'indwi hanyuma za itandatu n'umunani nari maze kuba mfise icyo nshoboye muri gitare eh, nibuka yuko naronse bijya bandika ko taburo tablo hari ama tablo bandika ko hari Saint Michel sinza ona gitoye ya ncana kijana muhira ncana nanje ngira école de musique yiwanje ari natangura kwigisha babudi nabandi nota mm. mugabo mm. nkwirikije ibyo ujya mu frera yari yangabiye na jewe kuri kaje gatabo niho nakuye ubwenge urumva warize amanota ico bita les note ma solfège hanyuma eh, muri 1969 wigisha budi na Adolphe Adolf... ego twibu iyo shuri ryari ritunganijwe gute mbo iryo shuri ubwo ryari hehe ryari kujya gatandatu inimero mirongo itatu na zibiri niho navukiye jewe mu kubereshi mm-hmm. niyo bwiza y'ubu ego hanyuma rero ntacyo batanga nta giki atari nk'umuntu yabonye yuko bimeze neza aca agenda kwa se akamubwira ati papa ndakeneye umukate uno munsi agaca azana nk'ikingorongoro agacampa kugira ngo nawe nyine abone yuko mbandanya ndamufasha kuri ibyo bintu byo kumwigisha mm. kuko nta mafaranga nta kintu twari dukeneye yuko dukoresha amafaranga twari tukiri bato tuba muhira eh, tujya kuri gusa tujya amakuri gusa kari akantu gusa ka akantu ah, ko kumfasha gatoya mugabo nta kintu kinini nabasaba babudi nabo nyene barabizi naho mwababaza nta budi nasabye ibintu birebire cyane <laughs> turabyumva yuko ah, watangiye kwigisha kare ukiri muto eh, icyo gihe imiziki yavuzwe yari abande icyo twibuka hariho abantu ah, bavuga umuduri wa nkeshimana wari umaze kumva neza cyane nari maze kumva umuduri wa nkeshimana mugabo Radio kabondo cyane cyane uwo muduri barawuvuza na cyane cyane bakavuza indirimbo z'abanyamahanga z'ikirundi ntizari bwaze vraiment ego hari indirimbo z'abakongomani na cyane cyane ko zatanguye kera muri za mirongo itanu n'indirimbo z'abazungu bamwe za Johnny Hallyday Elvis Presley eh, Michel Polnareff aba Françoise eh, ni benshi cyane Adamo Salvatore ibintu ngivyo izo ndirimbo nizo zari muri ico gihe za mirongo itandatu mirongo itandatu na gatatu gushika za mirongo irindwi hanyuma rero indirimbo nk'izi twumva uno munsi amaradiyo yose asamirana indirimbo z'ikirundi ntibyari bwashoboke nk'ivyo oya tumviriza na cyane cyane rero na twebwe burya tubatanguriye ku interpreta zijya ndirimbo z'ikizungu n'indirimbo z'igikongomani hariya niho twakiriye ubwenge mm. tubwire indirimbo yawe ya mbere w'interprese niyihe indirimbo yawe ya mbere winjiye muri studio yariye okay iya mbere yari indirimbo y'intuze y'ikongomani mokolo mosusu ngai nakanisi naloti lokola ngai nakolala a ah, mama mokolo nakokufa urumva hariho <laughs> hariho abantu baca bibuka ibyo bintu bice bita nostalgia ah. hanyuma mu nyuma mu nyuma hariho utundi turirimbo twumva ngo independence caca oke oke umuntu atabye si uwa kera ego eh. si kera kuko urabona nawewe ko utwibuka ngira nawe uri uwa kera twebwe ke eh, aho ubona nimba zaraje rero urakuzi urabona <laughs> eh, byo ndibuka tukiri bato muhira bari bafise turune disike hari indirimbo nyinshi z'igikomomani n'izo za bajoniyaride za Um, ya yindi yaririmba eh, hari hari eh, ababoniyemu eh, nibuka yuko hari ikintu bita tete ukagira tumuci akaba rero hari uturirimbo twinshi tw'ikongomani nk'akavuga ngo Christmas tan tarararán, tan tararán, tan tarararán, tan tararán, tan tararán niho havuye gukunda imiziki tugira <laughs> ah, uburu n'ibiganiro kuri radiyo isangano bijyanye n'ibyiyumvire ego eh, icyo nagira ndakwibutse imbere y'uko turune disike ziza hari ikindi hari fono yo ama, amafono ivyo navyo nzibisigurira bisigurira amafono cyari cyari kiremwe nka tournevis kenyene mugabo coco cyari gifise nka manivere baranyonga bakaguma baka, baka buzuza ingufu z'umuyaga kugira ngo nibarekura gice gitangura kuzunguruka mm. ego nivyari bwaje kumiyaga nkuba oya eh. oya ico citwa amafono eh nivyo ntaco nabonye mugabo tournevis yo narayibo ego <laughs> <laughs> ego twumvise do interpreter indirimbo yawe winjiye muri studio yariye muri studio rero mu gihe navuza muri the kids zari ibintu bya animation eh, indirimbo za mbere ninjiye muri studio ni hanze ndahashika aha dutanguriye mu Burundi rero aho natanguriye hoho nitwari bwinjire muri studio studio ya mbere yari RTD Radio Tanzania niho natanguriye indirimbo ya mbere aha sinzi ko twotangura ibyo mu Burundi ducira gace aha turi gicaniro sokuru eh, ngema ariko aracira umugani abana bakiri bato eh, kugira ngo bagire ico bakuyemo murakoze cyane murazi yuko mu ntango narabwiye ko natanguye the kids muri 69 n'icenda 70 nakubiye ko twari kumwe n'aba na Adolphe Nshimirimana Alphonse na Hayo Evariste Rwagasana Jean Marie na Rwagasana Bosco Munyumanshanja muri Gramic Jazz y'i Richard King Mujos Michelo Stuna Star Gonzales na jewe nyene Gema Rami Antus hamwe na Pierre ubu rero mvuye muri iyo mvuzeye eh, mvuye muri aho rero mu mirongo irindwi urumva ngeze muri za mirongo irindwi na kabiri ndahunze narahunze byewe bunze njya ahantu hitwa ibukoba muri tanzania tuba dutanguye orchestre eriko jazz ibukoba muri Tanzania hanyuma rero ibukoba ni, ni, ni ku nkengera y'intuze Lake Victoria mvuye hariya nshanja rero muri Kenya navuza muri Tanzania mwari kumwe nabandi nta murundi rero mwari batanzania umurundi yari umwe rudende yitwa bucumi joseph yavukiye kugindwi nawe nyine kuberesha ariho mu bwiza uno munsi abasigaye bose barabatanzaniya rwose oh no aracariho ari dar yego ah, n'ubu ntiyari eh, hanyuma urunguruje umwaka i nairobi aha nagiye muri eh, kenya eh, mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatandatu nari mombasa navuza muri hatari sawundi mhm. hatari soundi Mombasa ari ku nkengera ahantu hitwa ni Road Maritime Net Club yari club iyegamiye hari hariya kuri face ya Ocean Indien twavuza indi muziki zungu na cyane cyane British music kuko hari abantu simen simen abantu baza baze muri za mashuwa manini manini n'ibiki bakaza bazanye ibintu byinshi mugabo ugasanga nka kirya kirya gisagara cy'ibumbasa cinjemo abantu bashika nk'amajana umunani binjiye mu bandi bantu bari basanzwe bari hariya mm. bajya rero les étrangers baca baza muri za boîte de nuit basanze kuri Maritime Night Club iri kuri Kirindini Road i Mombasa je navuza indirimbo z'ikizungu ngaho o na interpreter eh, James Brown mm-hmm. hanyuma ndagaruka rero ndaza kuko abamizisiyeni twaguma turi hamwe twaguma duhindura njanza rero muri za mirongo irindwi n'indwi na mirongo irindwi n'umunani muri tabora jazz band waze wa kazi segere matata abo bantu abo bantu nibuka yuko jewe twazananye ino mu burundi tujye guserukira cyama cy'amapinduzi mu gihe hari ari asani mwinyi hariya mu butegetsi na jean batiste bagaza niwe yari ari perezida w'uburundi muri icyo gihe en 77 hanyuma jewe rero e, twaragize ama amaorchestre yose muri Tanzania tabura jazz ikiba ya mbere kugira ngo ize gusirukira izindi orchestre zose ibujumbura iropresenta parti CCM jewe ico gihe nico ico gihe niho nabonana naba Ngabo Leonce naba Adolfo naba Abudi kuko Orchestre Nationale y'u Burundi yaraje kutwakira kandi animasiyo yari ifise babu bacu muri icyo gihe mm. gutabura eh, jazz rero na tabura jazz hari 77 78 eh, aho iki imfashana cyane cyane iba ndaje ngize amahirwe nibujumbura 31 jours twagize ngaha duserukira e, parti ya Tanzania mu nyuma dusubiye inyuma e, hari orchestre ikomeye cyane yavutse Dodoma International kuko buriya Dodoma niyo capital ya Tanzania ego baca bagira orchestre muga orchestre ivuye mu yandi ma orchestre yose ya Tanzania tuca tugenda kugira ikibazo hariya ah, mba nagitoye noneho rero Dodoma International nayigize 78 79 iyo Dodoma International niyo yabaye orchestre ya nyuma mu mahanga kuko mu 79 Novembre niho natahuka mu Burundi jewe mpungutse imbere yo kuvuga guhunguka kw'iwawe eh, hariho amajyamba amwe eh, tumaze igihe dukurikira twumvise ba afurika nova batubwira hariho abangabo eh, rero batubwira n'abandi ni iki cyumva uvuga ku byerekeye Eh, abo bandi barundi bari mu rwanda bari tanzania bari muri kenya umengo muri kiriya gihe cy'imyaka mirongo irindwi na kabiri kuduga imbere y'uko bahunguka hariho abarundi ahantu bahurira bamwe muri ijya migabane mu yindi migwi ugasanga bahuriye mu masabukuru nta kintu na gito wabaho kwibuka ari ba nikiza david cyangwa ibandi woba wibuka cyagumye mu mutwe ba nikiza david bobo bari nayirobi Eh, nova David tula n'abo ba Superstar bakagenda bose na antoine bose bari Nairobi nayirobi jewe narahaca mvuza mugabo jewe na rensitare neza i mombasa ego mugabo kuvuga yuko icyo nubwira bene wacu bari hanze nk'uyu bucumi joseph twari kumwe muri rya orukesire riko jaze y'ubukoba akiri darasilama adashaka gutahuka abojeno bahanura yuko mu giswahili wanasema msahau kwao ni mtumwa mhm. eh, bo ushaka bagahunguka kuko amazi arashuha ntiyibagire uwumbeho mm. bari gukuba <laughs> turabyumva gema eh, imbere ko tuvuga ku byerekeye eh, ugarutse ibyo wahasanze mbega ubuzima bw'iwawe wundi ni ukuvuga byerekeye kubaka icyo gihe idemu zari zuzuye wari ukiri uvuza uryoherwa ibintu ubundi buzima bwari bumeze gute warakunda kubita agacupa cyangwa eh, tubwire jewe ni ukuri jewe kuva mbaho nta gacupa jewe nanyoye jewe nta n'itabi jewe nanyoye mugabo utariye kamwe abajya kandi abo bademugewe ndabihembera ko byabaye <laughs> hari umuntu yatubwira ati eh, abaririmbyi abana eh, inspirasi bahagera abantu baruha mugabo baba bakiri kuruhuka aruhukira mu gatari aruhukira mu kayoga aruhukira ku bagore urumva ntiwabyaye hariya kenya nta bana usize ndafise abana ndafise eh, abana dusigurira b'abatanzaniya hari akaganiro bavuga mu giswahili kila musicien na bibi eh umva musicien kwimbura umva twaribwa umva urimye record sinzi ngere no bivuga <laughs> udace muri ivyo muri ivyo oh, mm-hmm. ndabura umu musicien mu bisanzwe mm-hmm. twese rero twarabiciyemo kandi jewe rero ndafite abana babiri bari mm-hmm. hanze navyaye hariya umwe namuvyaye bukoba Hani Tanzania? Eh, Tanzania, undi na mvya litabora njene, eh, Tanzania abana babiri b’abahungu hungu, umwa Dar es Salaam, undi ali Zanzibar. Mm. bari bakuru canke sibo bo bakuru nibo bakuru nibo ba mbere yego eh, murwa muri kenya ntawe wabyaye muri kenya ari agakobwa kamwe muri byo nyine <laughs> east africa yatanguye kera yatanguye kera eh. ari agakobwa kari mombasa urumva hmm. nta kundi muri rusange abana bawe bose bangana gute ni abana cumi n'indwi mhm. cumi n'indwi cumi n'indwi arafite abana cumi n'indwi n'abuzukuru mhm. mirongo ibiri n'indwi eh, eh, eh, n'umwuzukuruza umwe yego mm. mbere ko tuvuga ko mwene utahutse ngema abakunzi barakunzi yaba isanganiro yo kabaye televiziyo nubabwira ko ngema umenga afite imyaka mirongo itatu itarenga <laughs> urabona avambura ikomeye ukabumva mu ijuru urumva nyine ko eh, harimo inguvu eh. bigenda gute umuntu yatembera amahanga akabyara abana cumi n'indwi akagira abuzukuru mirongo irindwi n'indwi aguma afise inguvu nk'izo biva ku kintu eh, mugari wari aho kere tonsoka <laughs> murakoze cyane ngewe kuri icyo kibazo mbagije jeni baza yuko umuntu wenyine ubwiwe wiyanse uba wiyanse wikunze uba wikunze utegerezwa kwifata neza kwifata neza rero ubuzima buca mu kanwa mm-hmm. eh, ntusamare utegerezwa mm-hmm. gufungura kandi ugafungura neza mm-hmm. kandi ukaruhuka ukaruhuka ku gihe bishobotse ukaronka rya tiro ry'amasaha umunani hanyuma rero ukaba uruhutse hanyuma ikindi nuvuga iyo sokere uvuga ubundi jewe nta kandi kazi nakoze mu buzima atari miziki kuvuza gitari ni kuvuga rero mu mutwe muri servo jewe ni n'amamelodi gusa mm. nicyo gituma nta kintu kibi cyose kije nca ndacirukana nca nguma n'amamelodi yonyine <laughs> nakwirwa uriyumvira ikibi uti naka ngo arantunganye ntumbaze wirigura uvuga uti jewe vrema n'agasatani konca mu mutwe dakavugiriza umuziki gaca gahunga gutunga nibyo nyene mfise ibyo mm. itunga rya mbere witungiye amamelodi itunga rya mbere ni amahoro mm. apana amahera wumva wavuze kugira amahoro mu eh, gufungura neza no kuruhuka no kuruhuka mm. icyo ni cyo kintu niyo sokereje novuga mm-hmm. hanyuma rero si benshi bishikira ibyo bintu hari aho usanga abantu bahuye n'ibibazo ugasanga bazanye n'abakenyezi abakenyezi bakabakoroga ibivi bikaba byamaze kuza ibyo byose mm. abo kwihangana kandi baguma basenga cyane kuko nta bundi buhinga kandi kira muntu afise destin yiwe yiwe ego ngaho rero ngema turacabana kiro kiganiro uravuye muri mu mahanga hari umwakuyuhe byagenze gutubwira ushike washikiye he dutangurira wari umwakuyuhe nahungutse muri novembre mu 79 mvuye Dodoma navuza muri Dodoma International niyo orkestre ya nyuma kandi, niyo Dodoma International ni orkestre ya utamaduni na vijana Jeunesse eh, Sport yahari yancanza muri Jeunesse Sport rero y'ibujumbura ari Orchestre Nationale icyagutumye uza ni giki nuko wari ubayeho neza yirongera udufaranga muri iyo bintu bikomeye ukavuga uti nje natashe iwacu jewe natashe iwacu mawe niwe yandemereye mama mera mhm. yarandemereye cyane uraza umuhungu na nyina biragoye mwananje turagowe waragiye ndi tukimeze neza niwe muhungu mukuru dufise none tugire gute akaguma yanyandikira udukete hanyuma rero ndaraba nti oya harageze je ntegerezwa kwitaba mawe uko jewe niko naje mm -hmm. e, na mhm. eh, nicyo gituma rujya rurimbo bavyeyi banje ndagarutse mm. ego uririmba gute turagacishamo mu e, eh, ndasabye ikigongwe bavyeyi banje babyeyi banje <laughs> oh <laughs> ako aribwo twagakuriye ko eh. tuba tuzi biraryoshye ngema kumva ko insabye eh, akumva ku radiyo poromiye shene ajya kuri radiyo y'uburundi ah, ubu we nkaba mwumva aho kavuye abagakurikiye barakazi abubungira akora ko bazi ubwo burumva abatamatunga ararega nanjye dutamangira tuca tubona iyo kavuye ucushikira rero muri orchestre nationale wahasanze bande byagenze gute mwakiriwe gute icyo gihe byari byifashe gute mu gihe mu majana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda murakoze cyane Orchestre nationale ariyo muco wera jewe nahasanze ali hakizimana ali niwe yari chef d'orchestre muri cyo gicanjo yarimwo mugabo hakizimana ali niwe yari chef d'orchestre niwe rero yanyakiriye jean ndahasanga ba misago Pierre hanyuma sindega ya Emmanuel singira nkabo Jean Sadiki Emmanuel ariwe kiro kiro bater jean twari tumaze iminsi two turaganira nawe amakiro kiro umubwike ariko dukurikira uburuse ndamuwe <laughs> ubwo rero ndamuramukije cyane kandi ndamukumbuye kuko kiro kiro n'umuntu yari kuri defense nziza yankurikira kuri batiri mvugije gitari solo yacansama yazi ubwenge ne twabonana mm. eh, ngakujya akunda kuturungikira utuntu tugusenga jewe asigaye iminsi amaze iminsi nzara aranyubaka mugani w'abaraha kiro kiro turakuramukije murakoze eh, cyane eh. hanyuma hari babisumbititi Gregoire barurakomba domicile bavuza saxo Jean hanyuma na hayo Evariste hari ba Jean Marie Mwigeme hanyuma hari batubagira yesu mwigeme mwigeme uhimbawe uhimbawe unezere nduze ntuze nakuyagire voilà hanyuma hari batuhagira yezu rosemary nduwimana dafroza nsavimana domitire niyo nkuru variyete zidoni chantale habonimana goreti uyu ni umugore wa kirokiro nawe nyine twarakoranye ikiganiro ubuheruka nawe nyine turarusaka yo kumuramutsa <laughs> yego hanyuma hari bigira imana lambert na kinunda sadi ari Nairobi uno munsi ego abo nibo bantu ego twari kumwe muri orchestre National muco wera mm. ya ikukira ubushikiranganje bwo gwaruka ingino muri 79 gushika gushika jewe muri 2015 niho nakukuruka ego uwo myaka yose wagumye muri yo imyaka mirongo itatu n'itanu y'akazi iyi mirongo itatu n'itanu y'akazi muri muco wera orchestre nationale neza cyane hariho abagiye baraza mu nyuma yego eh, abaje mu nyuma bagiye babagiza si bamwe base wa dogoye niyo bakiri <laughs> hari ah, ntuzeye abantu bitwa gombaniro silvestre mhm. niho bakiri hanyuma remi hari abantu bito ba remi niho bakiri hanyuma rero n'abandi benshi kuko bose abaje inyuma n'abantu bakiri bato cyane yego turi mu mpera za kino kiganiro ngema eh, urumva uratweretse ubuzima bw'iwawe kanininya watubwiye inkera uburundi bwawe bwifashe mbere yo gutangura kuririmba tubwiye inkera waririmbye inkera washinze ishuri watubwiye inkera wahunze ibyo wakoze mu buhungiro inkera wagarutse eh, umugwi washikiyemo amaze imyaka mirongo itatu n'itanu aho bivuga ibyo wakoze imyaka mirongo itatu n'itanu ni byinshi eh, uretse iyo ndirimbo ndasabye ikigongo hari iyindi neza cyane hari amashuri ni indirimbo y'iwanje hakaba jariya jariya niwe ni wa mwigeme twabyarana abana babiri bari hanze iyo igiswahili nacyo narayiririmbyemo n'ururimo rwa sida mugabo bujya nakubiye imyaka mirongo itatu n'itanu muri orchestre nationale mugabo imyaka mirongo ibiri n'itatu ndi chef d'orchestre n'akaya karirimbo kandi kuba karamenyekanye gukanganya nka kariya amashuri ni ingirakamaro bene wacu icyo uzoba mu buzima bwawe niho kizova hmm. ego cyane turazi ko mwakukurutse yego turazi ko hari abandi baririmbyi bakukurutse tumaze gukorana ibindi biganiro none ngagema hari icyo byabamariye guca muri ujya mu orchestre nationale cyangwa hari ikintu ubona kibuze eh, ubwa mbere hoho umugwi ijya ni sosiyete sosiyete ni byiza cyane uba uri kumwe na eshanje n'abandi hanyuma no kuharongera imiryango ndafise ndafise famiye famiye nibajya nyine eh, ndonsa urubanza haje nk'umushyitsi eh, tuvuge nk'umuntu ajye gushima urugo iwanjye nshyatumira bajya nyine baca baza eh, niyo famiye ofisi warungutse famiye warungutse eh, mu buryo bufatika bw'amafaranga nta na kimwe bw'amafaranga kuko hariho abaririmbyi ngaha batoroweka baciye aha bajya bose barakukurutse basa n'abidoga bati nta kintu twaronse ngo dukuremo agatongo dukuremo akazu dukuremo intumbane byose jye nakuye ko ari desita eh, kera uwahembwa bitanu yarubatse inzu umugabo wahembwa ijana byaramunaniye eh, kubaka rero ntibidoge cyangwa ntibarindire imana irashobora kubibuka jewe ndashima kubera yuko nvise urugo jenera ronse biri kose kari agashaka gatoya umugabo naramenye ngenda ndabifatamo Eh, mugabo uwaronse n'uwabuze byose ni imana kandi ntihagire umwe agirira ikibazo uwundi ntacyo bimaze eh, imana nitanga uguma uyisaba izoguha guha mm. ego eh, uwo kubaza ngema aracakura iby'umuziki mbega iby'umuziki byiwe by'ubu byifashe gute jewe ndi muri association ya amicale de musiciens du Burundi itwagwa na Bruno Memba ego jewe rero uri muri comité de sage nije perezida wa komite de sage uno munsi iyo comité de sage rero ifise orchestre bakukuruke barimo batoroweka Joseph harimo ba Nacle harimo ba Filipo ubu vuba cyane buca bumva ko twarasohoye indirimbo muri iko izo ndirimbo tugira tu, tu ransiba eh, yazongera ni vuba cyane hanyuma rero jyewe ndacyabandanya ko ndavuza muri ijya senior bande yo muri twayise abashazangendo yo muri komite de sage amicale de musiciens Burundi mm. yego eh, abiteze bite giki ni indirimbo z'abakukuruke zitanguye ni giki gishashi intumbero yanyu niyihe vuba mbwiye umusore iki kugira ngo abagukurikiye bumva yuko uh, uri biblioteke bavyita bahagira icyo bavuga ati iki kintu tucitege murakoze cyane urumva harabapfuye ico ni cyambere abasigaye rero twasanze yuko na twebwe tutopfa kandi tukiriho Ah, hanyuma rero nicyo mm-hmm. gituma twiyumviriye yuko tugira senior band sound senior sound y'abashazangendo eh, kugira ngo dufate za ndirimbo noneho urabona ko indirimbo zacu zifise akanovera baguma bazisubiramwo badashaka no droit d'auteur ntibariha bafata umengo benezo barapfuye turababujije nico gituma tuzizanye twegwe benezo vuba cyane hanyuma rero abazoba bazikeneye na cyane cyane iyo niyo objectif rero twebwe dufise bazorondere benezo ntibarinde kugenda kurondera batari benezo bebo bicisha kugira bayimenye hari indirimbo twumva zimaze iminsi zitera ingorane banyinezo bagashavura canke naho baba bayitavye imana ababo bakababara eh, vyogenda neza kugira ngo ntihagire umuntu yitwa ko yatrishije yacikubirira amategeko ashaka indirimbo y'abakera yumva ko afisijwe akagira n'uburyo bwo kwisohora yo bigenza gutogira ntiyibe kwiba ni bibi kuko twe turafise ururimbo mawe ndagukunda mawe rujye n'ururimbo rwa orchestre rurazwi ni rwa orchestre nationale ndagukunda mawe ndagukunda mvyeyi wambyaye ndagukunda mawe ndagukunda yo mawewe urwo rurimbo rwaririmbye ya Emmanuel jewe navugije gitari kandi nari chef d'orchestre muri icyo gihe <laughs> pam, pam, pam, pam. Ujya niwagize yakopanywa. <laughs> Kare karakuguma mu muti bukombe. Na cyane cyane. Urumva rero ico twosaba ntibihutire gufata indirimbo z'abantu hanyuma rero ngo barapfuye ibyo ni bibi cyane ntibegere imiryango nabo bapfuye nk'umudamu wa manuel aracariho n'abana biwe baracariho kirazira rero gufata indirimbo z'abandi ko nabo nyine ni famiye bararushe bene kuzirondera indirimbo n'akazi bakoze bibaruhishije no kubifata hanyuma rero ukamengo ni ibintu batoye hasi nibyo tugira twiyamirize twebwe muri senior sound yego mm. ngema yego yego eh, twashaka ibibazo bibiri bya nyuma mu kurangiza bwa mbere uraza kuduha aderesi y'iwawe ubwira ngo eh, hagize nk'umuntu hariho amazina bavuze y'abantu eh, bashobora kuba bafise ah, abari kubarumviriza ari abana babo cyangwa ah, base wabo cyangwa abuzukuru bazi gutora iyo nimero eh, mugabo sinzi ko ducishiriza ko ngo arabaye umudiridiri oh! <laughs> ako nako tugira duheretse ko umengo ako kantu karagize icyo kamarira igihugu jewe ni nuko ni uko sinzi iki sinzi ingene ntobifata cyangwa ntobivuga abantu bose bavutse muri kuva muri mirongo ine na gatanu ntaguciremwo eh, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu eh, gasito sibibu yarabaye umudiridiri yarabaye umujerere akaba rero hari ibintu byinshi yavuze ariko tuko turavuga ku muririmbyi akongera akandika ibyese yitwa eh, augustin dirabika tubwire imbere yaho tubwire tubwire urumva na visi uyo gasito nyine uvuga sinzi hano twahuye bahuriye ahantu <laughs> hariya kuri yose twari dufise umunsi mukuru w'abantu z'imvukira zo mu gisagara hanyuma umuntu yitwa Bruno Memba acamubwira ati mugabo bajya bandira bika bande bijya byari pionnier sorgan mugabo pionnier eh, arme cyangwa mini arme sinzi ingene no abari bafise uduko tumwe twa mugobore cyangwa ukundi kundi lo patron ni ukuvuga nimero e ni mayo ya jena eh, bitambwa dizinefu ego marafata imbunda neza mukadefanda igihugu twebwe twari dufise utuntu duhuze ntitwadefanda igihugu ntitwarabasoda komuteri eh, eh. twari amfete yari nka intuzeye ego mugabo 66 yegamiye umugambwe parti yo muri ico gihe mm. urazi ko yari iprona mu bisanzwe mm. hanyuma rero twari tuvuye exercice militaire byari nk'uburyo bwo kugira nk'ishuri hamwe umuntu yoba akeneye kujya nko mu gisoda ace hariya kugira nka seyi kugira ngo amenye zijya eh, zijya karashishi ntibizoze bimugore byari nko gutegura eh, abana kugira ngo bamenyere babone eh, ubuzima bw'intuzeye wakira abana bafite imyaka ingana abo tunganya imyaka n'abansumba narabakira eh, kuvuga imyaka 10 kuduga cyangwa 20 jewe jenyene nari komanda mayo ya mfise 13 ans mhm. nari mfise 13 mugabo nari imyaka 13 mugabo nari nkuze mu vyumviro ko ababibona barabizi byava kuki kwereki wari esprit militaire kukumva ko gisoda kumva yuko kwigisha abandi wabikuyehe kwa, kwa, kwa papa wawe w'umuduri nyine oya oya harabandi oya je no vuga yuko mm. mu Kiswahili unasema kuzaliwa kuzaliwa mjini mm -hmm. ni avance ya milioni 5 uh -huh. no kuvuga kuvuka mu muji hagati mm n'ikintu kuko hari amashuri hari za sikuti nacyo muri kiro nacyo muri kiro saveri sikuti hajya niho naciye ubwenge hanyuma hari amasinema yaza hajya urabona hagati ibarabara rya kane rya gatatu hari esipase vere Eh, mubwiza hanyuma bazana amasinema hari amasinema le jour le plus long yari amasinema ya kera mm. les allemands contre eh, eh, ibintu nk'ibi <laughs> twakuze twumva abantu bita kuri etesi imyaka yari kuba mu nyuma ibyo rero byose ndi umwana muto indabibona mm. kobera ko nagize amahigwe nkavukira mu muji hagati mm. ivyo byose byaraje muri servo biranyubaka mhm. nca mbona ndi sote fois na jewe reka ngira ikintu canje mwarahize inyoni kwijabe kwa kaburi yasi <laughs> yari umuntango eh, yari umuntango eh. hanyuma rero abanzi jewe ni umuparashitisite mm-hmm. yego ni umuparashitisite hari ibintu twakora by'imitaka kandi imitaka gute no kuvuga kera twarakoroka twakoroka mu ndege hariya mu kabondo hari ibiti birebire cyane by'inazi mhm. inazi sinzi ko ziyitse inazi ndazizi eh, hanyuma byari birebire cyane byagomba gushaka nka seze cyangwa diseti metero uduga hejuru mhm. hanyuma rero kera rero hari ibintu byaza by'ibirepe mhm. kuri ajya amasoko y'ubujumbura hariya bataruyubaka neza mugabo tukagura ibirepe tukabiforoma tukarondera imigozi imwe y'impene tukayidubura tukagira 24 corde tugashyira ko intuzeye tugashyira ko na sentire de sécurité ngaha ah, tukaduga hariya hejuru tugakoroka hari umwe yapfuye mugabo mugabo muri ivyo bintu byose nije natangura mukaduga mu bishorishori mu bishorishori ugasimbuka rekura udafise ibiro rero eh. biragoye eh. guca ubandanya uduga bagaca eh. <laughs> muri kongo cyangwa mu mazi hagati yego <laughs> urumva ibyo bintu byose uh-huh. ni kuri jewe byaramfashe umwanya muremure mm. birambuza n'amashuri yanjye ko je ndafise amashuri nariga kandi nari mfise poromiye katiriyemu gusa nagarukira ngaha hanyuma mugabo kubera ibyo bintu biraca birantwara intuzeye nca mbandanye umwanya yewe eh, abanzi neza abantu bavutse kuva kuri mirongo ine na gatanu mhm. ahi bujumbura gushika muri za mirongo nka mirongo itandatu bose baranzi komanda y'amayoya irazwi hanyuma amadefire nagira ngaho kumutakura ariho hajya nakubwiye kuri stade stade prince rwiro wa gasore hajya na defire yanjye ya mbere nayitanguye en 66 hanyuma kubandanya gushika mu mirongo irindwi na rimwe turarangije eh, eh, umutama ngema turagushimiye murakoze cyane urumva yuko ufite egisperiyanse nini uri aho bivuga ngo ayimare eh, kino gicanyiro kuri uno munsi kigaruke ngaha mugabo twashaka kubaza umuntu ku bwawe kugira abeho neza yego yogirike <laughs> umuntu ufite ibibazo ufite ibibazo eh, umuntu yagiye kenya akagenda tanzania akagenda hehe akaba umutware mu bintu bitandukanye aribyo bya piyoni aribyo by'uma orukesire yaraganira n'abantu benshi yararose umwanya wo kumenya ubuzima ubwo ari bwo eh, hari abantu ngaho na masirese bafise ibintu bagira ikimuga ukabona bacira umuriro kugira umuntu abeho neza yewe ni ukuri je nta kintu novuga kugira umuntu abeho neza kumenya imana icyo nicyo cya mbere ngewe ntutangura kuvuga kumenya imana hanyuma rero no kuyisenga no kuyisaba kubera yoyo niyo itanga byose gushika uno munsi jewe narabaye eh, nagize ubuguruguru intuze bijya bijya by'abasherishushu mugabo narabihevye mbona nararuhutse ubu mugabo je nabonye gisumba byose no kumenya imana ukayiyegereza hanyuma rero no kuyiha amahoro abashaka kubandanya baganira nawe urashanga nimero za telefone abo batanga amasiponsoro abavuga ati kujya wigishije budi muri mirongo itandatu n'icyenda gitari n'abandi tutavuze abafapasa eh, bavuze ba sibire babahaye akaryo n'abandi benshi bajerimo imenya mediya abo bose n'abana wirereye tubwire jewe ndi muri Amical de musiciens iri hariya kuri palais des arts ni biro nimero 10 hanyuma je mba mu kamesa ku musaga mfise nimero mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatanu mirongo ine na gatanu zero gatatu iyo ni iya mbere simati sebutanti senke sebutanti senke karanti iyo ni simati onamobe bureau nimero 10 amicale des musiciens du burundi ushobora no kwigisha abantu ukagira n'agashuri mfise amagitari muhira menshi cyane naguze kuri agora yo kwigisha igenda yigisha amashengero arazariye bakagira kontra ko baba baguze ibyuma byiza mubwo badafise ubumenyi baca bavuga ati tuduge kwa mutama tube dufise ibyuma bishasha n'ubumenyi bwiza je naramuye amantuzeye nkijya korari senga yo kundahangwa baragenda babaze neza bajya nije nabaramuye ijya korari senga yo kundahangwa n'izindi zo mukanyosha baraza nkabigisha amasolfege guitar do re mi fa sol la si ibintu nk'ivyo o ningi nashobora gutumbereza kuririmba kugira ngo ibyo bariko barategura bigende ku rutonde rwiza turagushimiye rero ngema ko nako witabye ubutumire bugira kabiri uraducira umugani uradufashije abaririmbyi bagita icyo bakuramo abakunze umuziki w'uburundi n'abakurikiye kino kiganiro murakoze cyane Yeah. nuko rero nshuti bagenzi bakoze ibiganiro bya radiyo inyuma hano twaganiriye na ngema tubamenyesha ko icyo kiganiro tugisubiyemo cya cyabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi haciye imyaka ibiri kibaye hariho abari baracumvise twarubwira ngo dusubire ko murazi yuko kundwi yahera eh, twari twaganira na ngema eh, uko nyene nkuko rero byama nsabye umuhungu asabye umuduku asavye asavye kwifuriza kumererwa neza mu kanya co dukurikira iganiro abaririmbyi batanu indirimbo zitanu na Eric eh, Nduwayo ni mu kanya isase indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu n'indirimbo zitanu ni igice giteza imbere umunyamuziki ni kuri radiyo isanganiro kazi mwebwe mwese muri ko murabandanya mukurikirana ibiganiro vya radio isanganiro ni umwanya wanyu ukurikirana ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu ikiganiro gihamagara abarinzi batandukanye na cyane cyane bamwe baba bataramenyekana cyane kugira ngo rubashike mu nyubako za radio isanganiro batubwire byinshi mu byo bariko barakora nk'umuziki nkuko musanzwe mubizi Eric Nduwayo canke Rick Wayo mbandi kuri mikro abarinzi batandukanye nabo bakaza mu nyubako za radio isanganiro nuko bakatubwira byinshi umuziki wabo reka rero mbere ko tuvuga menshi twumvize kano karirimbo hanyuma twakire umurinzi turi kumwe mu nyubako za radio isanganiro This product swagger. ati nkundira tubishyira ahabona aya ni amwe mu majyamba agize ino ndirimbo turi turumviriza mwaramutse mwaramutse ego ni amahoro ni amahoro ego witwa nde jeni nitwa arora benshi banzi ku izina rya arora Freddy. ego arora furedi niwe turi kumwe hano mu nyubako za radiyo isanganiro mundira mukunzi ndakwereka ababyeyi mundira mukunzi ego ino ndirimbo turumva ko ari rwawe indirimbo yitwa gute indirimbo yitwa nkundira nayo mm, kuvuze nkundira uba kuvuga iki mbona umukobwa nari kumbwira ankundire kujya ukundana n'umukobwa ukabona ko hageze yuko mushinga urugo mugira mariage mm. eh. iyi rero akaba ari indirimbo igira kangahe mu ndirimbo zawe iyo ni indirimbo igira gatatu mm. Mm. ariko urabye ukuntu wiririmba ukarabye ukuntu bazakira ubona biza koko yego eh, puremaje biri ko biraza kuko uko natanguye siko ndubu eh, ahanini mu ndirimbo zawe uririmba iki je mu ndirimbo zanjye je ntanga message ku rukundo nkatanga message ku bikorwa amahoro byose ndabiririmba n'uburundi ndaburirimba ego hanyuma mu ndirimbo uri kuririmba ah, ni bande bagufasha bigenda gute mbojewe kuko nsanzwe ndi umunyeshuri nari ibyo nkora bikankundira ibitankundiye nabyo ndaraba nkatereza abajama cyangwa nkatereza Eh, ababishoboye bakagira icyo bamfashije mm. hanyuma mu migambi yawe uba n'iyihe muri kazoza muri kazoza nifuza yuko umuziki uzonshikana ahandi hantu ku buryo nzovuga ati na jewe nkeneye iki ndagihawe n'umuziki nimba ari inzu ndayihawe n'umuziki murumva ko Alola mu nyubako za radio sanganya ariko tubwira byinshi byinshi mu byakora na cyane cyane mu mu byo amaze gucamo cyangwa ibyo yimirije gukora ntibyoroshye cyane yego uno munsi ibikorwa uri kurabibandanya ubikora hari amavidewo ukora bigenda gute nta videwo nimwe ndakora nta nimwe ndakora ariko ndafise indirimbo nshyashya hari umuntu nayumvishije ashambwira yuko ashobora kuzonkora videwo ukuntu kuko ariko mu minsi ya vuba Alola bashaka kwizera yuko ashobora gusohora ikintu gishasha ndabyizeye ndabyizeye kuko umuntu yakwemereye ntumuforsa indirimbo yasohokeye mu nyubako yitwa gute indirimbo yasohokeye mu nyubako yitwa agape record mm, producer ninde ni clovis pro ushobora kubagira abantu akantu gatoya bakumva ko ari alola mu nyubako za radiyo isanganiro je ikintu yagira abantu bari baranyumviriza nifuza akaririmbo kabaririmbira gatoya egome akarimbo no baririmbira reka ndabarimbira iyo nkundira nyene akapera nkundira tubishira habona nkundira tubishire ku mugaragaro icemezo nafashe mu mutima wanje hehehe no gushira habona ivyanje nawe uno munsi ushaka kugufasha yo kuronka gute jewe ushaka kumfasha arashobora kuja kuri facebook akandika arora fredi canke instagram ni arora fredi nyene youtube hose arashobora kuntora ni arora official mm, reka turashimiye kuba mwitavye umutume gwa radiyo isanganiro murakoze cyane indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri Radio isanganiro Niko bize, niko bize sana mwamaze kumva kuko turabandanye n'ikiganiro indirimbo zitana zitanabarinje batanu niko bize haha turi kumwe mu nyubako za radio isanganiro kabla ya indirimbo ni rwawe barakuzi ndibaza cyangwa ushaka kwidondora eh, ku batanzi banyita king love raba mikro eh, banyita king love gacane mana banyita King Love nkaba mvuka mu ntara ya Muyinga nkaba nsanzwe nkorera umuziki ngaha nyine Bujumbura kaona sina pesa ugofata wenye pesa nawe hukujua sana ufukara sio ugonjwa nami nimeomba Mungu leo Ego turamva ko indirimbo ah, yitwa gute kwanza yitwa gute indirimbo yitwa Nico Biz hanyuma iyo uvuze Nico Biz ushatse kuvuga iki iyi ndirimbo isobanura iki ah indirimbo isobanura mu kirundi yuko atamwanya afise iyi ni indirimbo igira kangahe mu ndirimbo ufise indirimbo murabyo ukuntu kurakora ubona babyakira neza aho usanzwe uririmbira yego cyane abafanzi nje mbona banyitaba cyane hanyuma n'indi ariko yagufasha mu ndirimbo uri kuririmba ah, mu ndirimbo ndiko ndaririmba vurema nta muntu ndaronka ashobora kumfasha mm. hanyuma ntibyerekana yuko udashoboye mu igihe ukora ibintu ntihagire umuntu agufasha oya gushobora ndashoboye kabisa ahubwo gusangira ntawe ntawe uritaho ibikorwa byanje murumva ko turi ko turabandanya ikiganiro wike murumva ko turi ko turabandanya <laughs> n'umuririmbyi kingi love King Love mu nyubako za radio isanganira ariko atubwira byinshi mu nyubako eh, mu bizya asanzwe akora akaba ari umuririmbyi avuga ko avuka hariya mu ntara ya Muyinga yego ntara ya ko mu ntara ya Muyinga bari ko kumva neza yego cyane ndibaza abantu nk'abantu bari ngaha mu gashoho barabyumva indirimbo usanga uzikorera ari nyine Muyinga cyangwa ni hani bujumbura oya indirimbo ndazikorera bujumbura muri Master Music n'ayandi ma studio nyene yo ngaha ibujumbura mm. hanyuma hari ibiteramo umaze kugerageza gukora cyangwa bigenda gute ah, ibiteramo ndamaze kubikora nk'abantu b'imuyinga mu gashoho ku masanganzira ngaha abantu b'ikarusi baramaze kumbona ku masiteje ngaho ahantu bita mu nyabikere project zawe za kazoza nizahe eh kazoza kanjeje je ndabona shaka ko muri music konoba namba Burundi ndetse no muri Afrika yose canke isi yose bishobotse imana ifashije nibyo uno munsi kurabandanya ukora hirya no hino bari kumva video wamaze kuziyumvira ko cyangwa bimeze gute eh, Video maze kuziyumvira ko cyane kandi nk'abantu bakurikirana cyane channel yanjye ya YouTube urabona video maze gukora y'indirimbo yitwa karanyerera mm. ni imwe gusa umaze gukora yego ukuntu bayakiriye ubona bimeze gute ukuntu abafanzi bayakiriye cyane ahubwo baguma basaba yuko nobandanya nkora amavideo ngo niho ubona ko ibintu bimeze neza hanyuma n'ibyo uri kurakora abantu n'ibyo bari baragutera intege mu kazi kawe uri kurakora hanyuma uno munsi uno munsi wowe nk'umuririmbyi eh, twavuga yuko hari ruhande y'intambwe umaze gutera nibyo bashaka gushyika kure mugabo hari ikindi kintu wumva yuko uh, ubuze kugira ngo ushobore gushyika ko ni igiki ushobora gusaba muri kino gihe ibintu umuntu agura ni byinshi mugabo ikintu cya mbere mbona niko kugira abantu bashyiramo udutebe tw'imitahe ubwo si ndarumara bata urabizi kuririmba ni ibintu bisaba uburyo bwinshi ushaka kugufasha neza neza yo kuronka gute ashobora kundondera kuri facebook cyane kuri whatsapp ushobora gutanga intumero za whatsapp eh, ni suwa santiwiti sisa venteye desatwa reka turashimiye kuba mwitabye ubutumire bwa radiyo isanganiro yego cyane murakoze cyane indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro ndafise igisawo ikiganiro barinjiye batana indirimbo zitanu turiko turabandanya duje kwa kirundi mutumire munyokoza radio isanganiro mwaramutse mwaramutse neza ego namahoro eh, ego turashima uhoraho ninde turi kumwe muri kumwe n'uwitwa ngendakumana jedone ariko ujya uririmbye nitwa legend seven aka samuragwa wabwirana karoge ego twibutsa yuko ari we waririmbye ino ndirimbo iyi ndirimbo yitwa gute indirimbo yitwa inyegu mhm. cyo kimwe n'izindi nyine nyinshi indirimbo iyo inyego ubushaze kuvuga iki mm, mvuze inyegu ni ukuvuga ni iby'urukundo ni ukuvuga ko niyeguriye umuntu nkunda ah, ni ukuvuga uwo wakunda cyangwa uwo ukunda waramwiyeguriye uwo ni ukuvuga nishize mu kibanza cy'abantu bakundana yuko umuntu ashobora kumuyegurira ariko si ibyo ubayemo ndashobora kuba ndabibayemo ariko navugiye n'abandi hmm. naramweguriye iyi ndirimbo igira kangahe mu ndirimbo ufise iyi ndirimbo igira kabiri eh. hanyuma urabye ukuntu uririmba urabye ukuntu wabyakira muri quartier cyangwa mu gatumba aho ubaye ubona gute ubu unavuga ntibiri ko biraza kuko maze gukora iya mbere iyo igakurikira iyo nyego iya mbere yitwa namubonye iyo mperuka gukora ubu bashaka bakajya no kuri youtube kuyiraba yitwa naranduye ndiko ndonka inyisho nziza cyane bambwira ati komeza komeza hose hose hari abangiza ego nibyo twatera imbere bari ndo barikora gufasha mu kino gihe twavuga tuti ibi nibo ubikesha bo jewe nyene nije ndiko ndirasa kino kiremve ndiko ndafungura ariko nizera kandi hariho n'abantu benshi bantera intege benshi cyane mm. hari n'aho bashaka kumva kuri radiyo isanganiro bakavuga bati reka wa muntu tumurondeye tumufashe yego umugabo nk'uvuga ati reka nshaka ko dukorana n'ujya muhungu ikintu gishasha wumuzaniye cyo tuma avuga ati kuko ndashaka gukorana nawe cyo bari giki Ego, jewe muri rusange abo kumviriza ino ndirimbo bo kumva ko harimo ikirundi, ikirundi cya kera mu ndirimbo ziwanje zose, harimo ikirundi kimwe ca kera cyane cimbitse, niko kabirya nitwaje niko gakemanye mpereza abantu. Mm -hmm. hanyuma n'ibyo uh, audio turazumva video murazifise bimeze gute bo ku kibazo cha video je video nifuza ni video zizimbye cyane kuko nshaka kwerekana ibyo mvuga neza ata atagufinyika nico gituma novuga nti je nzosanga nk'imiliyoni nka zitanu numva navyo nivyo bisaba ko nitegurira ah ariko mu kino gihe uh, utaronse amahera fadika clip video ntukora clip video bazonyihanganira kuko nshaka gukora video nawe nibashima nkuko n'indirimbo n'amahodiyo bayashima n'umunsi rero umuntu yashabwa ati jewe ndabyo ko avuga birashobora gutwara umwaka cyangwa imyaka ibiri atarasura clip video oya clip video nta mwaka nimwe buri buri ndabyo ni nk'amezi nk'atanu Eh, amezi atanu kuko bisaba uburyo bwinshi ntegereza kwitegura neza ego eh, uno munsi n'ibyo uri kurakora ushobora kubagira akantu bakumva icyo kirundi wavuze yuko ushoboye bakacyumva eh, tutaciye mu bindi bintu ndafise igisabo kizira umurando agakemanyi gakebanura urukundo utwinyo tw'intaragande udushatsi tw'irende wabafise nkawe tugahaya ninde aha mwumvise ko ari Mr Legend sinzi yabuze amajambo menshi mugabo icyo nafashe ni Legend ah ndumva ikindi ntiwabeshe ikindi kira eh, uragisoma neza ndagerageza sinacize ku mashuri ariko nacize mu bitito mu migani ya kera tutacize turagiye kuciga ku ishuri nayo banshize mu gifaransa kuri kaminuza eh, navuga nti ntaco ndimi gusa ntaco byarajaniranye reka rero turashimiye kuba mwitabye turabwira natwe turakengurutse cyane turakuye ubwatsi imbere yaho uwo kurondera kuronka kuri zingahe eh, inimero ni mirongo irindwi na rimwe eh, ubusa cumi na cumi n'umunani hama amajyana icyenda na cumi na kane mirongo irindwi na rimwe ubusa cumi n'umunani amajyana icyenda na cumi na kane ndabashimiye mwebwe mwese mwari ko murakurikirana ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu rwara umunezero ntangire kuri jewe eric nduwayo wo kubana namwe ndabipfuriza ibihe byiza hanyuma nkashimira abaririmbyi babanye naje muri kino kiganiro nongera ntumirira abandi baririmbyi ko mabazana indirimbo zabo kuri radio isanganiro ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha 10 bavuga bati ndondera Eric Nduwayo canke Rick Wayo nuko indirimbo zabo zigahabwa amahirwe yo kuza ziraca kuri radio isanganiro no mu biganiro bitandukanye reka ndabashimiye cyane ndabipfuriza ibihe byiza cyane murakoze bye bye indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu n'indirimbo zitanu igice giteza imbere umunyamuziki ni kuri radiyo isanganiro murabyumvise rero ukaba uri umuririmbyi ushaka kujya mu ndirimbo zitanu abaririmbyi batanu na Eric Ndwayo bumvise umunsi mugabo rero kugira mufate rendezvous urashaka kumwakora kuri 79 amajana 550 ijana na 72 79 550 72 79 amaja 5 na itanu ijana na 22 mugaca mufata rendez-vous nawe ukaronka ko cyuko muri radio isanga ko yasanganero ni ya bose nsavye umunga savye umuzu kora savye mwavyumvise yuko ari kiganiro twagize na ngema twasubiyemo cabaye mu 2017 bishobotse rero mu ndwi turashaka kuvuga ku vyingene ukungene marahaba festival yoba yaragenze eh, mu ndwiza za bishoboka eh, mu nyuma rero tukazobabwira nibindi bizokurikira eh, turapanga nuko naho utaha nkaya mango bye bye 问你家，问你问你问你。